kapitulo? capítulo. PACHAPI santuario mantawan PACHAPI santuario manta. Nyaupach contratoman hina Dios ta adoranapaja karjam kamachikuykuna. paiman asu ikuna karpapas. Chay karpapim iskay cuarto karja. Punkulaupi kajmi chuya cuartuan sutichasja karja. Chay cuartupim karja candeleruan Dios patantan churana mesa un qhipalawnin piñataqmi karga... chuyay chuyay cuarto. Chaypim karga su cañana jorimanta altar. Chaypitaqmi karga... joriwan jarachasja contrato baulpas. Baulpa con mi carga, Dios papachimusqan mikuyniyuq y Aurumpa taunan tawnan chaynataq chunkantin y y iskay tabla rumikunapas. Baulpa hawan mi carga. Kancharichkaj querubin angelkunapa iskay imaginninkuna. Kay querubinkunaqa llantuchkarqaku huchakuna pampachana tapatam. Kaykunapa sapakama mantaha? manaraqmi kunang rimachuanchu. Dios pakarpampi, tukuy ima chayna alichas hakaptingmi, hawakah hartuman sacerdotikuna chaylla chaylla yaykuqku oficionkuta kuartu mang nyatahmi, Watapi chulla kutillata yawarta apaykuspan sacerdotikunapa jefin yaiko. kunapa, yaikuq, uchankunamantawan runakunapa mana Dios man Diosman pahmi. Chayna Kashangraikum chuya espiritu chuya hinapas, chuya chuyay cuarto manja manarach punku kichashachu karaja. Chaina chay chuya cuarto hinallaraq kasqanraykum. Kaykunaqa kunan kunapa ejemplom. Uchankurayku animal wañuchisqanku animalkunaqa, chay son sunquntaqa manam chuyanchayta atiqchu. Chaykunaqa kunapa kamachikuylla y yeshikuq mikuna kaqkunallamanta. Upyana y makuna tuku imakuna llamanta Chai kunataja kasukunanku karga, Dios cambia sacerdote kunapa jifin Cristo michaja hamurumnya. Payjariki allin KUNAPA sacerdotin y YAIKURUN ASUAN hatun allin karpaman. Chai karpaja manam runakunapa rurasqanchu, nitaqmi kay chuya y Chuya Kristum chuya Quartuman, Chuya kwartuman, corja, kutillata Yaikurha, Payqa yaikurha, manam chivatukunapa nitaq turukunapa yawarninta ofrecinampaqchu. Aswanja kikinpa yawarnillanwanmi. Chaynata ruraspanmi salvacionta wiñaypa rantipuarqanchik. Chivatukunapa Yawarnimpas, turukunapa Yawarnimpas, chaynataq cañasqa vaquillapa Uchpampas, uchallikuqkunapa hawanman mi, kaspanmi, paikunapa hawallantapas, chuyanchaspan Diospaq Chainaja, Chaynaqa, maynataraqmi Cristupa yawarninja sunhunchikta mayllaykunman, wañusqa hina kaspanchik Manta, Chaynapi taña servinan servinanchikpaq. Cristo muñay man espiritupa yanapakuyninwan corja ofrecikorqa pa mana uchayo. Chayraykutajmi Cristo harikurirun otag contratopa testamento Dios pa garantizaqninña. Chaynapi Diospa hayasqankunaqa pa herencia prometikusqankunata chaskinankupaq. Payqa pag testamento testamentoperaq conata Uchanmanta lebrananpaqmi. Testamento kaptenga ruraqninpa Wanyunantaragme suyana, paipanis ishangman hina roranapag. Testamento causa kawsakuchkaptinqa, Manaragme imapas rurasqaqa kanmancho ichaqa wañuruptinñam. Punta kontratupas yawarwanmi como es espas Dios pallapayan ya parunakunaman willaruspan, Bakillapa yawarninta y chaqruykurqa. Puka millwatawan isupu plantata, chaypi nuyuikachispangmi, Librutawan runakunata chaywan chayarja. Kaimi dios Diospa contrato doraskan yawar, nispa. Chay yawarwantahmi chayarja karpatawan, chaypi llapa serviciokunatapas. Leyman ya yaqa yawarwan Yawar mana chayasqa kaptinqa uchaqa manan pampachasqachu kanman. Kristupa wañusqallanwanmi uchaqa pampachasqa kanman. Anaq pachapi kai kay pachapi kaqkuna rikchakun. Kay pachapi animal animalpa yawarninwanmi chuyanchasqa kanan Anaq pachapi kaqkuna michaqa aswan allin ofrendawanraq chuyanchasqa kanan karha Manam runakunapa santuario Manchu Kristuha yaykurqa. Moisés paroras y sitioja, Pachape chigap santuario manrikchakohlyam karja. Cristo jariki, pachamampuni Chaypim Dios kachkam kachkan favorninchik Cristo Cristoja manam yapa mancho sacerdote sacerdotikunapa jefin, chuyay chuyay sutioh cuartoman kunapa yawarninta aparikuspan, zapawata yaikuchka jinaja. Chayna kanan kaptinqa kay pacha manta chiki, paiga achka kutita ñakarinman Kunanja Timpukuna Compli complikuruptinmi, rikuriramuspa uchakunata chinkachinampa, chulla kutillata wañurun. Dios pasitas pasitasqanman hinam, Runakunaja chulla kutillata wañunqaku, hinaspam juzgasqa kanqaku. Cristupas chulla kutillatam kunata uchankunata apaspan wañurja Yapatawan kay pachaman kutimuspanqa, manam huchapan pachaqñachu hamunqa, kunata salbanan salvananpaqñam.